Il me faut des billets banques banque et des armes lourdes. mettre des balles dans la tête. Faut des billets de banque et des armes lourdes, leur mettre des balles dans la tête et puis leur demander qui veut la guerre. Mais, c'est qu'on n'a plus rien à perdre. Parce que pour ta femme, tu passerais l'éternité en enfer. Ouh là tu pars amour, oh, bébé, des balles de la tête. On va mélanger la haine et le sexe, mélanger la haine et le sexe. Et je sais que t'as envie, mélanger la haine et le sexe. Et tu sais que j'ai envie. Mais là, on allait pas s'appeler pendant des mois. comme si je la baisais jusqu'à demain, c'était pour qu'elle se rappelle de moi, car j'ai le bras long, je comme le fils. que des hypocrites et des bitches veulent boire mon sang comme dans Buffy. Plus de Yankee, plus de profil là. Viens court donc je profite. Sans l'étal passe par Boomy si tu veux confirmer. Je te confie, mais trahis-moi, faut que tu te confines. Une rafale répond ton sang comme fruit confit il me faut des billets de banque avec des flingues. pour la quand ils font la brinde. Il me un nouveau gland pour les dégâts. Faut des billets de banque et des armes lourdes. Leur mettre des balles dans la tête et puis leur demander qui veut la guerre. c'est qu'on n'a plus rien à perdre. Parce que pour ta famille, tu passerais l'éternité en enfer. ou là tu pars amour des bébé, de la latex. On va mélanger la haine et le sexe. Mélanger la haine et le sexe. Et je sais que t'as envie. Mélange la haine et le sexe. Et tu sais que j'ai envie. Mélange la haine et le sexe. ils se demandent. J'appelle des démon, j'étais dans mon coin, ils sont venus, je les ai démarrés, c'est pour ça qu'ils parlent de rame, Elle te dit qu'elle veut un bébé, mais si par malheur tu béton, elle te trompera au bout de Ram. Il me faut des glocks, il me faut une bague d'architecte qui chante. Vise des têtes, pas toi tu veux tester la dès qu'on détecte. Ouh, ouh, je les vois en chelou. Il me faut des billets de banque avec des flingues. pour l'homme quand ils font la bringue. Il me faut un nouveau globe pour les pour Faut des billets de banque et des armes lourdes. Leur mettre des balles dans la tête. Et puis leur demander qui veut la guerre. Hey c'est qu'on a plus rien à perdre. Parce que pour ta femme, tu passerais l'éternité en enfer. le latex. On va mélanger la haine et le sexe. Mélanger la haine et le sexe. Et je sais que t'en ris. Mélanger la haine et le sexe. Et tu sais que j'en ris. Mélanger la haine et le sexe.